akin, masaya ako sa'yo. Kaya bakit pa natin pagpipilitan ng hindi pwede? Sabit mo sa akin pagtapos ng dila ng iyong sigarilyo. Magkahawak ang kamay, ngumiti na yung pwede. At nagkahantay na lang ng isa sa atin ang binidaw. At wala naman siguro natin masaktan. Masaya ka sa akin. Tumawa ko sa'yo. Inip-ubos na lahat. araw na tayong di nag-uusap ni isa sa ating dalaway lang balak makiusap Alam natin pareho tayo nagkulang At ang tayo ilan na rin patutunguan Ngayon bakit nga ba tayong nakita Nakalimutan na tila balak natin magayos Ang lalo sa ating nagpasira Di ba sabi mo noon kung tayong dalawa'y maghiwalay Makikita rin sa tamang panahon Ngayon akong napaisip Paano kung ganun Kung tayong nga talagang dalawa'y Bakit pa tayong dapat maghiwalay ngayon Kung ganun magbiro ang tadhana Ay dapat alam niyo na kung oras Magpagbiro ngayon Huwag mo na akong kulitin pa Huwag ka na rin sumagot kung sakaling kulitin ka tayong magkasalubong Huwag na nating pansinin Ang isa't isa't magdalito'y huwag na konsintihin pa Dahil hindi ko kaya maging kung sinong gusto mo oh, Ibigay kung anong gusto mo oh, Ibigay anong nararapat sa'yo Mahal kita pero tama na Dahil hindi mo kaya maging kung sinong gusto ko oh, ibigay kung anong gusto ko oh, Ibigay anong nararapat sa atin dahil di lang natin kaya Huwag na pilitin kahit pwede Isipin ng sarili pag nasa atin dumipende Mas mahina na nga tayo sa sakiting nagkandeng Kaila tayong magagamot kung pareho tayong pasyente Hindi mo ko kailangan Nagkaroon ka sa akin Libro ng istorya natin Dalawa'y sa simula lang Kahayaan yung basahin Sumayan at tayo dati natin ang pasanin Talagang dapat mong asahan Ang di mo aakalain Ba't ba tayo naniwala? Pagmamahalan natin dati pa'y lialintana Ngayon dapat nalimutin na ang ating alaala Kailangan na magbura para matuto tayo Lalo parang sulat sa pisara Huwag mo na akong tanungin pa Masasakit ka pa rin kahit aking saluin Kapanandali ang margalan to sa ating parang hinapan Samantalang pagmamahal ba't dapat ikat din Dahil hindi ko kaya maging kung sinong gusto mo oh, Ibigay kung anong gusto mo oh, Ibigay anong nararapat sa'yo Mahal kita pero tama na dahil kayang maging kung sinong gusto ko oh, Ibigay kung anong gusto ko oh, Ibigay anong nararapat sa atin dahil di